Kwa hakika hakuna wasia uliokuwa na thamani na uliokuwa bora kama wasia wa kuhusiana juu ya kumcha Allah tabaraka taala. Walihadha, na kwa ajili hiyo kanat wasiyatun lilawalina walakhirin imekuwa wasia huu wa kuhusiana juu ya kumcha Allah tabaraka taala ndio wasia wa wale wa mwanzo waliokuwa kabla yetu katika watu waliokuwa kitabu pamoja na sisi Allah tabaraka taala anasema katika kitabu chake kitukufu walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah kwamba Allah tabaraka taala anasema ni vya Allah tabaraka taala vile vyote vilivyomo mbinguni na ardhini kwa hakika Allah amewahusia na wasia ukitoka kwa Allah tabaraka taala inakuwa amri yusikum llahu fi auladikum lidhakari mithlu lhadhi lunsayain kwa hiyo wasia ukitoka kwa Allah tabaraka taala ni amri walakad wasaina alladhina utu lkitaba min qablikum wa iyakum anittaqullah, kwa hakika tuliwaamrisha wale waliopewa kitabu kabla yenu katika Mayahudi na Manaswara pamoja na nyinyi umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya kumcha Allah tabaraka taala. Na kutokana na umuhimu wa kumcha Allah tabaraka taala, leo hii sisi Waislamu tumo ndani ya funga. Allah tabaraka taala anasema ya ayyuhalladhina amanu kutiba عليكم الصيام kama kutiba على الذين من قبلكم لعلكم تتقون enyi ambao mloamini kwa hakika kumewajibishwa juu yenu kufunga kama kulivyowajibishwa kwa waliokuwa kabla yenu. Lengo la hiyo funga ni nyinyi kufikia katika uchamungu, na uchamungu ni kutekeleza maamrisho ya Allah kwa kadiri ya uwezo wetu na kuyakimbia haraka iwezekanavyo yale yote aliyokataza Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala. Ja'alul wiqayata bainaka wa baina adhabi llahi ta'ala bitibai awamirihi wajtinabu nawahihi ucha Mungu ni mtu kutafuta kinga kutafuta kizuizi kati yake yeye na adhabu za Allah tabaraka taala na kinga yenyewe ni mtu kutekeleza maamrisho ya Allah tabaraka taala na kujiepusha na makatazo yake ndugu zangu tumo katika somo na katika hutuba yetu ya leo tutalizungumzia jambo moja katika miongoni mwa mambo ambayo ni sunna kwa mfungaji kulifanya jambo hilo. Nafikiri yanazungumzwa mambo mengi ambayo ni sunna kwa mfungaji kuyafanya, ikiwemo at-tajilu fitr sijui kuharakisha kufungulia, wadhalika idha tahaqqaqa ghurubi ash-shams, na hilo linapatikana pale kutakapokuwa kumethibitika kuzama kwa jua, wakadhalika تأخير السحور وتكتلوش كلنا وكذلك الإكثار min tilawati kitabi الله taala kufanya wingi wa kusoma kitabu cha Allah tabaraka taala mengi yanatajwa lakini katika miongoni mwa hayo al-iktharu min ad-du'a kufanya wingi wa kuomba dua na jambo hili sisi tumeghafirika nalo na ukitaka kujua hivyo wewe jiulize mwenyewe mpaka leo Ramadhani hii ya kumi na nne au si ya kumi na ngapi kwamba wewe umetumia kiasi gani katika Ramadhani hii kumwomba Allah tabaraka taala utapata majibu Alhamdulillah watu wanaweza wakawabize na haya mengineyo tuliyotaja na mengine watu tukawa tunakupa nayo kwa sababu sehemu kubwa inawezekana ikawa yanakufanya wewe uwe na nashati katika saumu yako kama swala la kuchelewesha kula damu lakini katika kipengele hiki cha dua ambacho ni kipengele muhimu mno lakini wengi tumekafika nacho kipengele hiki na kama tunakifanya tukifanye katika haki yake ile inayostahili lakini lau kama mtu atajaribu kuangalia mtiririko wa aya ambazo Allah tabaraka taala aliyoelezea saumu ataona kwamba kwa hakika hunaka علاقة بين الصائم والدعاء au hunaka alaqatun baina as-sawm wad kwamba kuna mafungamano makubwa baina ya funga na suala la kumwomba Allah tabaraka taala kwa sababu ukirejea katika aya nambari 183 katika sura Bakara aya aya sura ya pili mpaka aya nambari 187 aya hizi ukiziangalia aya hizi ni aya ambazo ndani yake zinazungumzia masala yanayofungamana na funga sitofanya tafsiri wala tarjama lakini nitazisoma aya hizi ili iwe ni sehemu ya kunielewa katika hiki ninachokizungumza na kukisisitiza 183 Allah tabaraka taala ameelezea juu ya uwajibu wa funga ya أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون 184 Allah tabaraka taala akaelezea hayo masiku yenyewe kisha akatoa udhuru yani akaeka sura za wale ambao wamepewa udhuru katika funga ayyaman ma'dudat funga yenyewe ni masiku machache kwa munasaba wa masiku mia tatu na wiki na kadhaa katika mwaka siku 29 au 30 ndizo ambazo watu wanazitumia kufunga ndio maana Allah akaita masiku machache kinyume na hivyo siku 30 si chache kwa ayyaman ma'dudat فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر wale watakaokuwa wagonjwa au watakaokuwa safarini watakuja kuzilipa hizi siku nyingine katika masiku mengineyo wala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin na wale ambao funga inawaemeza inawawia uzito kwao imma kwa sababu ya maradhi ambayo hayatarajiwi wao kupona au kwa sababu ya umri umekwenda sana wao watatuwafidia kwa kulisha maskini faman tatawwa khairan fahuwa khairul la wa antasumu tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun hii ni 184 185 Allah tabaraka taala akasema shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون هي hii ikawa ni aya 85 kwamba Allah tabaraka taala anaelezea kwamba mwezi huu wa Ramadhani ndio mwezi ambao ndani yake imeteremka Qur'ani Qur'ani ambayo ndiyo mwongozo kwa watu na inabainisha baina ya haki na batil lakini atakayeushuhudia mwezi miongoni mwenu afunge nimesema lengo langu si kutafsiri kwa sababu shahida faman shahida minkum shahra shahida wengi wanaitafsiri shahida ya hapa ni kuona kwa macho kwamba atakaiona mwezi miongoni mwenu wafunge lakini haikubaliki kuitafsiri kwa macho kwa sababu shahara ni zile siku 29 au 30 ambazo hazioni kwa macho kwa hiyo lao kama Allah angekuwa anakusudia kuona kwa macho ingekuwa faman shahida minkumul hilala atakayekuwa ameuona mwezi mwezi mwandamo lakini ili kuonyesha kilichokusudiwa pale si kuona kwa macho kwamba shahida ya pale ni maana yake ni mtu kuwa mkazi wa mji faman shahida minkum shahara atakayekuwa mkazi wa mji ndani ya hizi siku 29 au 30 falyasumhu afunge waman kana maridhan au ala safarin iddatu min ayamin ukhar atakayekuwa mgonjwa ndani ya hizi siku 29 au atakayekuwa yuko safarini atakuja kudhiriwa katika siku nyinginezo mimi sikukusudia kutafsiri nasema nafanya tarjama kisha Allah tabaraka taala akasema walitukmilu al-idda walitukabbiru ala ma hadakum na ili mkamilishe hesabu ya kufunga kisha mumtukuze Allah mumkabiri yeye kwa kule kukongozeni nyinyi kwa kuweza kufunga saumu walaallakum tashkurun na ili mpate kumshukuru Allah hizi aya zote ukiangalia zinazungumzia ibada ya funga kisha Allah tabaraka taala aya ya 176 akasema hivi وإذا سألك عبادي عني فإني قريب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 يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل aya hii ikawa inaelezea muda أما أمتنا تكيو anatakiwa aanze kufunga na muda gani ambao mtu Hii aya imeelezea hivyo sambamba na kutoa hukumu kuvunja hukumu sheria ambayo ilikuwemo mwanzoni mwa saumu, kwa sababu mwanzo mwa saumu ilikuwa mwezi mzima wa Ramadhani watu waruhusiwi kukutana na wake zao, lakini Allah alipoliona jambo hili ni zito kwa waja wake akalivunja, ndio akasema uhilla lakum lailata siyami rafathulin ila nisaikum kwamba mmehalalishiwa usiku wa funga kukutana na wake zenu hunna libasu lakum wa antum libasul lahunna ambapo katika aya hii kuna adatu tashbihi na wajibu shabu zimeondolewa kwamba wao ni kama vazi kwenu nyinyi ile kalibasi lakum kafu ambayo ni adatu tashbihi imeondolewa na wajibu shabha sehemu ya kufananizia nayo imeondolewa sio makusudio yangu katika haya sasa nakwenda katika ninachokikusudia kwa nini Allah tabaraka taala alipokuwa anaelezea funga, ndani ya maelezo ya funga akapachika suala la kumwomba yeye. Hii ina maana kwamba kuna mafungamano makubwa baina ya funga au ya mfungaji baina ya na, na kumwomba Allah tabaraka taala, na kwa ajili hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallama katika hadithi ya Anas bin Malik ya Abi Hamza radhiyallahu ta'ala anhu hadithi ambayo imepokea Imam Ahmad na al-Imam Ibn Majah na akaisahisha Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala Mtume صلى الله anasema salasun la turaddu da'watuhum watu wa namna tatu wao maombi yao hayarudishwi akamtaja mtu wa kwanza al-Imam al-Adil kiongozi mwadilifu sio imamu ikaishia kwa tafsiri ya kwamba huyu anayetuswalisha kiongozi mwadilifu na uadilifu una maana pana sana lakini katika sura yake ni mtu katika maana ya uadilifu kila mtu kupewa haki stahiki anayomfaa tofauti na watu wengi wanaofikiria uadilifu maana yake ni usawa wanatofautisha kwa mfano leo katika suala hili la uadilifu mtu mfano ana watoto wawili mtume sallam ameamrisha idilu baina auladikum fanyeni uadilifu kati ya watoto wenu sasa una mtoto yuko darasa la tano na una mtoto yuko chekechea sasa ukinunua peni mbili kupeleka nyumbani kama zawadi, eti kwa sababu umefanya uadilifu, utaonekana akili zako haziko vizuri, kwa sababu huyo wachekechea hahitaji peni. Uadilifu wachekechea kumpelekea penseli, na huyu wa darasa la tano ni kumpelekea peni. Haiangaliwi thamani kwamba peni imeuzwa inauzwa shilingi ngapi na penseli inauzwa shilingi ngapi ni neno pana sana hii katika uadilifu, linaingia hata katika masala ya katika ndoa. Huko watu wengi wanachanganya huko unaweza ukamkuta mtu ana, anaanza kukorofisha mambo asiyojua shekhe vipi bwana si una wake wawili mbona sasa umenunua kilo mbili za nyama na huyu mwingine kilo mbili zake ziko wapi saa nyingine huyu mwingine leo hataki nyama sasa watu wengi mara nyingi ni jambo walijui almuhimu kwamba imamu ladi kiongozi mwadilifu na jambo la mtu wa pili waswaimu hata yufira na mfungaji mpaka pale atakapofungulia kipindi wewe umefunga ukiomba dua inakubaliwa sasa mfano chukulia kama siku hii ya leo ya Ijumaa alafu ule muda ule kabla ya magharibi baada ya salati al-asr muda mchache kabla kuzama jua ambayo hii ndio saa ijaba وسبب كتك حديث أبي هريرة صلى الله مكتب صنم عليكم وجلزي فضيلة ذلك الجماعة أقسم وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله تعالى خيرا من أمور الدين أو الدنيا إلا أعطاه إياه katika siku hiyo ya Ijumaa kuna muda mdogo tu katika muda huo mje wa mje muumini akiafikishwa na Allah akawa anamuomba Allah katika Sasa Al-Hafidh Hajar katika Fathul Bari ameelezea kauli zisizopungua 40 muda huo. Kuna wanaosema wakati khatibu anapanda katika mimbari kuna wanaosema baina khutbataini kuna wanaosema wakati wa ikama maneno ni mengi lakini mwisho kadhalika akasema kaulu yenye nguvu kaulu raja ni baada salati al-asr muda mchache kabla ya kuzama kwa jua sasa hebu chukulia mfano siku kama ya leo muda mchache kabla ya kuzama kwa jua siku ya Ijumaa alafu umefunga ukaitumia nafasi hii inakuwaje lakini imeshapita Ijumaa moja ndani ya Ramadhani leo tuko katika Ijumaa ya pili uitumie Ijumaa ile kama ukuitumia kwa sababu gani ukuitumia kwa hiyo lazima tuwe makini katika katika kumbembeleza Allah tabaraka taala, na sisi kwa mujibu wa maisha tunayoishi nayo sisi wanadamu, popote atakavyokuwa, sisi ni wenye kuhitajia tu kwa Allah. ya ayuha nnasu antumul fuqarau ila llahi wallahu huwal ghaniyyul hamid, enyi watu, ninyi ni wenye kuhitajia kwa Allah, ninyi ni mafakiri kwa Allah, lakini Allah yeye peke yake ndo amejitosheleza na ndo mwingi wa kusifiwa. Kwa hiyo sisi tuna shida nyingi tunatakiwa tumuombe Allah tabaraka taala kuna watu wana shida za maradhi kuna watu wana shida za kiuchumi kuna watu wana shida za changamoto majumbani mwao wake zao na watoto wao hawana usikivu watoto hawataki kusoma dini mama hataki hijabu mbembeleze Allah katika hili mbembeleze lakini kuna watu wenye maradhi ya mipira kuna watu mtu mwingine anapambana achane na huu ujinga huu lakini wapi kila akijitahidi mazingira yanayomzunguka shida tumia fursa hii ndani ya Ramadhani mbembeleze mola wako akutoe katika maradhi haya wako watu wanaumwa kwa sababu mpira ukuchezwa sasa wewe huoni kama maradhi ni maradhi mabaya kuliko hata saratani maradhi haya kupenda mpira watu tuwajue yani kuwashabikia watu ambao watu hawa wanatangaza kamali sijui moa betting sijui sport pesa tukawashabikia hawa na wengine wakavaa mpaka izungua kaingia nazo msikitini haya sio maradhi wewe hujui kwamba dhambi ya kamali Allah tabaraka taala ameiambatanisha na ushirikina يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وجوهره kwa hiyo tumuombe Allah ndani ya Ramadhani siku kama hizi za Ijumaa baada ya salati al muda mchache kabla ya kuzama jua muombe Allah akuondoe katika jambo la namna hiyo na mtu wa tatu Mtume sallama akasema wadawat al na dua ya yule mwenye kudhulumiwa aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum alhamdulillah rabbil alamin والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد نكزانه tumeelezea mambo ya dua na dua zina adabu yake lakini muda umekuwa sio rafiki katika kuyazungumza haya lakini kuna adabu nyingi katika dua lakini katika miongoni mwa adabu za katika dua ni watu kuzingatia kwa sababu dua ni ibada kwa hiyo watu wanapoamua kumwomba Allah tabaraka taala wafanye mutabaa yani waangalie mtume sallam ameelekeza vipi na amefundisha vipi katika katika kumwomba yeye na alizungumza hili kwa sababu katika mwezi huu wa Ramadhani ukienda katika baadhi ya misikiti kabla ya swala na baada ya swala utaona kuna watu wanafanya miraji ambazo ndani yake ni kuna kumwomba Allah tabaraka taala أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة يا إلهي bika بك من ni dua ambayo inasomwa katika mfumo wa kuimbwa na wako baadhi ya mashekhe huko wasikia katika mitandao ya kijamii huko wanazungumza kabisa haya maneno yana ubaya gani wallahi wa billahi hayana ubaya wa aina yoyote na ndio maana sehemu ya maneno haya bibi Aisha alimuuliza mtume sallallahu alaihi unaonaje mtume wa Allah mimi nikiona lailatul qadr niseme nini mtume sana akamwambiaje faquli allahumma innaka afu tuhibu afwa fa'fu kwa hiyo ni dua lakini je imethibiti kutoka kwa mtume sallama kufanyika kwa jamaa kabla ya swala na baada ya swala hapo ndo kwenye mzozo usituletee maelezo ya kusema hii ina ubaya gani atakuja mtu mwingine ataichukua tahiyatu atakwenda kuisoma katika alhamdu na alhamdu ataisoma katika tahiyatu ukimkataza utakuuliza kuna ubaya gani ukituambia mtume hajafanya hivyo na huku kafanya kumzuia mtu na sikusoma tahiyatu katika alhamd Allahu akbar atahiyatu lillahi wassalawat na katika tahiyatu katika alhamd ukimkataza asemekoni kuna mbaya gani ya tahiyatu ameileta katika mahala si pake na wewe hii dua umeileta katika utaratibu ambao si wake kwa sababu lau kama jambo hili la kumwomba Allah tabaraka taala kwa pamoja kwa sauti kabla ya swala na baada ya swala ndani ya Ramadhani wangelifanya wema waliopita Nimesema kuna maelezo mengi katika adabu za dua, lakini wakati huo wengine kwa sababu wanaisoma ile dua katika mfumo wa kuimba mpaka wanakosea. Lau kama atafanya msomi anapata dhambi, kwa sababu wengine wanachosoma wanasema yatawa watuba alaina yatawa. Sasa tawa si katika majina ya Allah, asili yake ya tawabu, tubu alaina, ewe Mungu akukubali toba, tusamehe. Lakini wanasema yatawa utuba, asa yatawa ni katika asmaillah, wakati asmaillah itaukifia kuna mambo mengi ya katika jambo hili huu muda huu hautoshi katika hili lakini yako mengi lakini mwisho wa yote ni wahusie ndugu zangu kama ninavyohusia nafsi yangu tujitahidi katika kuangalia uhalali katika vyakula vyetu na katika vinywaji vyetu na katika mavazi yetu. Hili ni katika jambo litakalosaidia pia kupelekea dua zetu kukubaliwa, kwa sababu katika hadithi ya Abi Huraira ambayo imepokea Imam Muslim, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna Allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba wa anna Allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin, mpaka mwisho wa hadithi. Thumma dhakara ar-rajulu yutilu safara ash'asa akbara yamuddu yadayhi ila as-samaa ya rabbi ya rabbi mat'amuhu haramu wa mashrabuhu haramu حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأن يستجاب له hadithi ni ndefu kwamba mtume sallama alikuwa anaelezea kwamba Allah ni mzuri na hakubali isipokuwa vilivyokuwa vizuri na Allah amewaamrisha mitume na nani amewaamrisha waumini vile ambavyo alivyoamrisha mitume kisha mtume sallama akamtaja mtu ambaye amerefusha safari ash'atha akhbara amekuwa na vumbi mwili wake na nywele zake zimekuwa timtimu yamudu ilayhi ila samaa anainua mikono yake kuelekeza mbinguni akimwomba Allah ya rabbi ya rabbi anatawassali kwa Allah tabaraka taala biasmaihi kwa majina yake mtu huyu pamoja na kukamilisha zile sababu za kukubaliwa dua kwamba ametawasuli kwa Allah kwa jina lake lakini pia anaonekana ni msafiri msafiri ni katika watu wenye kukubaliwa dua zao lakini pia anaonekana ana zake timtim kama ilivyokuja katika hadithi katika masala ya mambo ya hija pamoja na kukamilisha sababu hizi za kujibiwa dua zake lakini anasema mtume wasallam, matuamu haram chakula chake anakipata katika njia ya haramu wa mashrabuhu haram na kinywaji chake anakipata katika chumo la haram wa malbasuhu haram na mavazi yake anayepata katika chumo la haram wa hudhiya bil haram na nguvu ya kuomba dua yameipata kutokana na kushiba chakula cha haram fa anna yustajabu lahu lidhalika vipi mtu huyu atapata kujibiwa maombi yake kwa kila mmoja angalia kila hela anayoipata katika kununua muogo wake si iftari yake kanzu yake hakuna chochote kilichoingia cha haramu Hili ni jambo la msingi la kulizingatia. Mwisho nikamilishe hutuba hii kwa nasaha kwa wanafamilia. Nasaha hizi kama zikisikika huko nyumbani, inawezekana ikaonekana kama ni ugomvi au nitakuwa kama nimewachochea kwa familia zenu, lakini sikusudii hilo, na kusudia kutengeneza, kwa sababu dini yetu ni dini ya mapenzi na dini ya kuhurumiana. Sote tunakubaliana kwa wenye akili timamu na wenye kufuatilia mambo, gharama za maisha ziko juu, ziko juu. Sasa inawezekana kabla Ramadhani wewe ulikuwa na 10000 kumi nyumbani, inawatosha watu 7000 saba inawatosha watu. Mkeo akakwambia maneno haya, bwana, hii hela unayoiacha sasa hivi kwa Ramadhani haitoshi kwenye hii 10000 kumi hebu tuongezee 2000 mbili iwe kumi na mbili au kwenye hii 7000 saba hebu tuongezee angalau ifike 10000 kumi kwa Ramadhani hii ikiwa Allah amekupa uwezo wa kufanya hivyo fanya, kwa sababu dini ndio inakuelekeza ufanye hivyo. liyunfiqu dhu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiku mimma ataahu Allah. Allah katika adabu za kutoa anasema atoe mwenye kutoa kutokana na ukunjufu wake na yule ambaye Allah amempa kidogo katika riziki basi atoe hicho hicho la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah hailazimishi nafsi ila kile ambacho ameipa uwezo nafsi hiyo kufanya pamoja na hali hiyo ya ugumu waishi hivyo lakini sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra, Allah atakuja kufanya wepesi baada ya uzito huu. Kwa natoa tanbihi watu wafanye at-tawsii fi nafaka, wafanye ukunjufu katika matumizi nyumbani, ikiwa watu wanahitajia hilo na wewe uwezo unao, lakini kama uwezo una zungumza kauli zilizokuwa nzuri. Waqulu lin-nasi husna, semeni kuambia watu maneno mazuri, ongea na mke wako maneno mazuri kama kipato kidogo inatakiwa elfu kumi unaipata elfu nane ongea na vizuri na siku Allah akikujalia umepata kingi usiache 10000 kumi tena acha elfu kumi na moja ili mkeo ajue kwamba kweli anapoacha elfu nane kwa sababu ana mbona nimedai elfu kumi leo nimeacha elfu kumi na moja kwa hiyo tufanye hivyo kwa sababu hali za kimaisha ni ngumu na ukileta ubishi akileta daftari mkipigana hesabu hiyo hela utaiona kwa ndogo utaambiwa sijui mkaa sijui nini sijui nini utakimbia wewe mwenyewe kwa hiyo wasikilize zisikilize familia katika kipindi hiki cha changamoto cha matumizi kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiu du'a ya rabbil alamin aqim